Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir Müslüman soruyor. Diyor ki e, bazı ayetlerde geçiyor. Allah Subhanahu teala Beni İsrail'i bütün insanların üzerine faziletle kılmış. Kur'an'da da geçiyor bu Bakara surasında 47 ve 122. ayette. Bunun anlamı nedir? Beni İsrail hakikaten faziletli miler? bütün dünyanın üzerine. Ondan dolayı Yahudiler haklı mılar? Kendilerini üstün bir şey görüyorlar. Ümmet görüyorlar. Evet arkadaşlar. Allahu Subhanahu Teala ayette geçtiği gibi Bakara suresinde Ya Beni İsrail'e Ey Beni İsrail Üzkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum Üzerinizde olduğu bu büyük nimetleri hatırlayın. Ne nimeti? Sizi Fıran'dan kurtardım, denizden getirdim. Men ve selve indi. Ha? Ve inni fazzaltukum alel alemin. Sizi de alemlerin üzerine faziletli kıldım. Alemlerin üzerine faziletli kıldım. Önce burada iki şey anlamamız lazım. Hangi Beni İsrail, hangi alem? Hangi Beni İsrail'e gelirken o Beni İsrailçi Hazret Musa'ya iman edip ona uyup amel ettiler. Yok bugündeki Ben İsrail, yok Hazret Musa, Musa zamanında Hazret Musa'ya isyan edenler. Yani özel bir müminler. Hakiki müminleri ne yaptı? Allah ne yaptı? Faziletli kıldı. Kimin üzerine? Alel alemin. Alemin kimdir? Yok geçmiş gelmiş kıyamet gününe kadar. Alemin mevcut olan alemlerde yani o günde kimler vardır mevcut olanlar? Kim vardır Yahudiler zamanında e, o o o o o o zamanda yaşayanlar üzerine faziletli kıldı. Onlar da kimleridir? Mesela Misirliler, Akbatlar, Fıraun, Fıraun Faraineler, Kenaniyun, e, asıl Filistin ehli vesaire mevcut olan Babiller vesaire mevcut olan ümmetler yer üzerinde Çin üzerine faziletli kıldı mı Allah ben İsrail'i kıldı. Bak peygamberler gönderdi. Hazreti İbrahim'in torunlarıdılar. Hazreti Musa'yı gönderdi onlara. Seçti onları, kurtardı onları. Ondan dolayı Allahu Teala faziletli kılarken kimi kılmıştır? Beni İsrail'i hakiki Resulullah'ın e, e, e, Hazreti Musa'ya inanların e, inanıp ona tabi edenlerin. Araf surasında 120'de Allah subhanehu teala diyor ki اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيكُمْ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Hazreti Musa diyor onlara Allah sizi alemlerin üzerine faziletli kıldı. Diğer yerde ne diyor? Allah subhanehu teala diyor ki وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ Muhin, alçaklık, aşaklık alçaklıyorlar onları. Küçük düşürüyordur faraineler. O azaptan sizi kurtardık. Kimdir o? Min Firavun'a. Firavun'dan kurtardı. İnnehu kâne aliyen minel musrifin. İsraf etmişti kibirlikte insanları kullanmakta. Bu nedir? Allah subhanahu teala minnetidir. Sonra ne diyor? Ben İsrail'e وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Bu da Casiye 16. surada Beni İsrail'i ne verdik onlara? Kitap, hikmet, ilim, nübüvvetten geldi bunlar. Tayyibetten rızık verdik. Men vel selve geldi onlara. Asmandan indi. Ha? وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Velakin Yahudiler tahrif ettiklerinden sonra biz Allah'ın özel milletiyiz, özel sevgili kullarıyız. Hayır. Özel sevgili kulları Allah'ın hakkıyla Hazret Musa'ya uyanlardır. O zaman da en sevgili kullarıdır. Hatta Hazret İsa'ya kadar bir, bir, bir Yahudi Hazreti Musa'ya hakkıyla uymuşsa o Allahu Teala'nın hakiki müminidir. Valla Allahu Teala yanında ne var? Kulları arasında seçim yoktur. Arap, Acem, İbrani, Türk, Furs bunlar hepsi nedir? Allahu Teala'nın da aynendir. Ne diyor Allah Teala? Hucurat suresinin 13'te ya eyyühen nas ey insanlar demiyor müminler. Ey insanlar bütün insanlar. İnne halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi erkek dişiden ortaya getirdik. Yarattık. Ve cealnakum şuuban. Sizi şuub milletler diye ayırdık. Ve kabail kabileler. Ayrı ayrı. Her şey, her millette de ayrı kabileler var. Li ta'arufu. Hatta birbirinizden tanışıp tanışacaksınız ve evlenip çok olacaksınız. Sonra ne diyor? İnne ekremekum indallahi etkakum. En faziletliniz de en kerem sahibi, en Allah'a yakın kimdir? En Allah'tan korkanınızdır. Demedi Türk'ünüzdür, Arabinizdir, Fursunuzdur. Onun için faziletli kimdir? Mümin olandır. İşte bu deneye delalet eder Yahudilerin iddiaları batıldır. Sonra ne diyor? Hazret İbrahim'e Allah Subhanahu Teala Hazret İbrahim'e diyor ki ve izibtele İbrahim'e Rabbuhu İbrahim'i Allah Teala iptiletti bi kelimatin fe etemmuhunne Sonra ne dedi? Kale inni ca'iluke linnâsi imame. Ya İbrahim sen başarılı oldun. Zebihe kesmekte, oğlunu kesmekte, ateşe attırdın, sebet kıldın. Ha? Seni insanlara insanlara senden sonraya imam yapacağım. Onun için Hazreti İbrahim Abul Enbiya İmamul Enbiya peygamberlerin imamı ve babasıdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ena da'vetu İbrahim ve bişaretu İsa. Ben İbrahim'in davetiyim. Onun davamıyım. O benim imamımdır ve İsa'nın müjdesiyim. İsa dedi ki benden sonra Muhammed gelecek. Sonra ne diyor Allah Teala? Hazreti İbrahim ne diyor? Ve min zürriyeti benim zürriyetimde <laughs> mübarek kılıp imam yapacak mısın? Allah Teala dönüp ne diyor? Demiyor evet. Evet deseydi adaletsizlik olurdu. Ne diyor? La yenalu ahdi zalimin. Evet kılarım ama zalim olanları benim sözüm geçerli değil onlar için. Zalim nedir? Allah'ın sınırları açanlardır. İşte onun için Allah Subhanahu Teala yeri cücü kime verir? Müminlere verir. Ve avretne kavmen lezine kanu yestaz'ifune meşarikal ardı ve mağaribiha leti barakna fiha ve temmet kelimetu rabbikel husna ala bani İsrail'e bima sabaru. Bak burada diyor ki sabrettiklerinden dolayı Allah Teala ne yaptı? zayıf insanları onlar ki Beni İsrailliler sefere kırdırdık neyle? Beni İsrailleri sabırdan ve demmarna ma kana yasna'u firavuna ve kavmuhu ve ma kana ya'rişun bu da Araf suresi 137. ayette. Sonra ne diyor? Ve cealnahu huden li beni İsrail. Ve cealna minhum e'immeten yehdûne bi emrina lemma sabaru ve kanu bi ayatina yuqinun. İşte Beni İsrail'e Hud'a gönderdik. Ve cealnahum eimmeten içlerinden peygamber getirdik. Yol gösterici oldu. Ne için? Sabrettikleri için. Neye sabrettiler? Allah'ın emirlerine. Ve kanu bi ayatina yuqinun. Ayetlerimize da inanıyordular. İnandıklarından dolayı. İnandıklarından dolayı. Ondan dolayı Allah Subhanehu ve Teala Beni İsrail'i ne için faziletli kıldı? Çünkü Hazret Musa'ya inanıyorlar. Onun e, emriyle amel ediyorlar. Onun haricindeki nedir? Olmaz, batıldır. İçim Allah'ın emrinden çıksa hiçbir fazileti yoktur. İster Resulullah'ın torunu olsun. İster Resulullah'ın sülalesinden gelen bir günde çok var diyor ben seyidim. Ama kıymeti nedir? Ne yazar? Resulullah şefaat diler mi onun için eğer yer üzerinde batıl e, hükümden hükmediyorsa yani Allah'ın emriyle uymuyorsa yapmaz. Ondan dolayı bu konuda e, doğru anlaması anlamamız bu konuda Ben İsa'nın hiçbir fazileti yoktur. Sadece kim Hazreti Musa'ya hakkıyla inanmışsa ve alemin de burada o zamandaki alemlerin üzerine Allah Teala faziletli kılmış. Ondan sonra en faziletli alemlerin üzerine ümmeti Muhammed'tir. Neden? Hepsi ümmeti Muhammed faziletlidir. Hayır. Kim hakkıyla Allah'a inanıyorsa ümmeti Muhammed'tir. İster Resulullah'ın sülalesinden olsun dediği inanmıyorsa faziletli değil. Ama ister soyu astarı bilinmeyen bir şahıs fakir olsun, fukara, zayıf, mustazaf olsun ama hakkıyla mümin ise Allah yanında onun mekanesi daha çoktur. Belki Firdevs-i Alede'dir o Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. والحمد لله رب العالمين